Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 19-ն է, տարվա 19-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1853 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ Ջուզեպպե Վերդիի Տրուբադուր օպերայի առաջնախաղը։ 1963 թվականի այսօրը The Beatles խումբը առաջին անգամ ելույթ ունեցավ հեռուստատեսության։ 1966 թվականի այսօրը Ինդիրա Գանդին դարձավ Հնդկաստանի վարչապետ։ 1991 թվականի այսօրը Սադամ Հուսեյնի հրամանով մոտ 816.000 տոննա նավթ լցվեց Պարսից ծոց։ 2007 թվականի այսօրը սպանվեց Հրանտ Դինքը։ Պոլսահայ նշանավոր լրագրող Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում տպագրվող Ակոս Թերթի գլխավոր խմբագիրը այս օրը ծնվել են 1601 թվականին իտալացի նկարիչ Գվիդո Գանյաչի։ Նա ուշ բարոկկո ժամանակաշրջանի նկարիչ է, պատկանել է Ֆորլիան եւ Բոլոնյան գեղարվեստի դպրոցներին։ 1736 թվականի այսօրն է ծնվել շոտլանդացի գյուտարար Ջեյմս Վատը։ Նա ունիվերսալ շոկե մեքենայի ստեղծողն է։ 1798 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի նշանավոր փիլիսոփա, սոցիոլոգ եւ պոզիտիվիզմի նախահայր Օգյուст Կոնտը։ 1807 թվականին ամերիկացի ռազմական գործիչ, Ամերիկայի Դաշնային նահանգների բանակի գեներալ Ռոբերտ Էդվարդ Լին։ 1809 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի հայտնի արձակագիր եւ բանաստեղծ Էդգար Պոն։ Նա ժամանակակից դետեկտիվի ձևի եւ հոգեբանական արձակի ժանրի ստեղծողն է։ 1839 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի նկարիչ, պոստիմպրեսիոնիզմի ականավոր ներկայացուցիչ Պոլ Սեզանը։ 1851 թվականին ձկնաբան, մանկավարժ եւ եվգենիստ Դեվիդ Ջորդանը։ Նա Ինդիանայի համասարանի նախագահն էր եւ Սթենֆորդի համասարանի հիմնադիր նախագահը։ 1865 թվականի այսօրն է ծնվել ռուս գեղանկարիչ, գրաֆիկ, դիմանկարի վարպետ Վալենտին Սարովան։ 1883 թվականի այսօրն է ծնվել գերմանացի դիրիժոր Հերման Աբենդրոթը։ 1901 թվականին հայ խորթային ինժեներ եւ մեխանիկ Լևոն Եվանգուլյանցը։ 1910 թվականի այսօրն է ծնվել հայ արձակագիր Հրաչյա Քոչարը։ Նա խորթային Հայաստանի պետական մրցանակի առաջին դափնեկիրն էր։ Մրցանակը ստացել էր իր նահապետ Վիպակի համար։ Նրա իսկական անունը Հրաչյա Գաբրիելյան է։ Գրական անուն է դարձրել հոր անունը։ 1942 թվականին լույս է տեսել հերոսների ծնունդը, իսկ մեկ տարի անց նախորյակին պատերազմական ակնարկների եւ պատվածքների ժողովածուները։ Ռազմաճակատային պատմվածքների մեջ առանձնանում է գեներալի քույրը պատմվածքը, որն առաջին անգամ տպագրվել է 1945 թվականին Pravda թերթում։ Հետագայում այս պատմվածքը թարգմանվել աշխարհի 24 լեզուներով, ներառվել խորթահայ դասագրքերի ծրագրերում։ Ստեղծել է մեծ տանձավակները երկհատոր վեպը, կյանքի վերջին տարիներին տպագրել է Սպիտակ գիրքը, որում զետեղված նահապետը, կարոտը եւ եփրատի կամրջին վիպակներն արձակագրի լավագույն գործերն են։ 1922 թվականի հենց այսօրն է ծնվել Ծագումով հայ լեհ կինոռեժիսոր եւ դրամատուրգ Եժի Կավալերովիչը։ 1958 թվականի այսօրն է ծնվել հայ հաղորդավար Կարեն Քոչարյանը։ 1987 թվականին հայ ֆուտբոլիստ Էդգար Մանուչարյանը։ Այսօր հունվարի 19 է։ Տարվա ավարտին մնաց 346 օր։